gospodara nebeski utešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davoče života dođu, seli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, slavo Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiloj, Gospode pomiloj, Gospode pomiloj, Gospode pomiluj Oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših gospoda Isuse Hrista, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos Vaskose. Vaskose. Vaskose. ima situacija kad se radnje razvije, atmosfera stvori, nazove dobrom, udobnom, poželjnom, kad se stvori navika na takav način života, kad se usvoje pravila takvog življenja, i kad se stekne utisak da je sve to zapravo dobro i ispravno. Međutim, naglo dođe do promjene, kojoj prethodi pojava neobične svjetlosti, praćene neobičnim zvukom koji govori o vanrednoj situaciji. Ta svjetlost je obično plave boje i nazivamo je rotacionom, a prati je zvuk koji privlači pažnju. I takve akcije nazivamo intervencijama, a ekipu koja obavlja vodom, interventnim, koja uskače u taj prostor, ukazujući na njegovu nepravilnost i nepoštovanje zakona. Atmosfera se razbija, i društvo porobljava. Kao bezakonno. Instrumenti i dalje rade, muzika se i dalje čuje, jelo je na stolu, narkotici u nozdrvama, nešto ostalo na stolu, novac zarađen na ovaj ili onaj način, neupotrebljen, a ljudi koji su učestvovali u svemu tome lišeni slobode. Kako reko smo, do intervencije sve je izgledalo kao dobro i udobno. I trajalo je, ne pet minuta, pet dana, nego nekad i deceniju ili dvije. Međutim, došlo je do intervencije, sistem je provaljen i bezakoniti su lišeni slobode. Jer nisu poštovali pravila, nisu se pridržavali zakona. Upotrijebili smo ovaj primjer onako spontano da bi približili ono što se dešava danas i skrenuli pažnju na veliko bezakonje u kome svi učestvujemo, manje ili više. Međutim, zakonodavac ili car ima veliko trpljenje iza kojeg stoji veliko čovekoljublje. I za razliku od sile ovoga svijeta i zakona carstva zemaljskih, on nas čeka priziva, preklinje da promijenimo način života. A svjetlost i zvuk koji će pratiti onu konačnu intervenciju, a mislimo na njegov drugi dolazak, veliki i strašni, koji je sve bliži, prekinuće sva bezakonja jednom za uvijek i lišiti bezakonike uporne u bezakonju života u njegovom carstvu, pravde, svjetlosti i ljubavi i poslati ih na ona vječno tamna i vječnom mukom preispunjena mjesta, zato što nisu htjeli da se pokore njegovoj blagoj i čovjekoljubivoj volji, koju nam objavljuje naša sveta apostolska pravoslavna crkva, koju ne slušamo od koje se ne učimo zakonu Božijem, a ne naučivši se zakonu Božijem i ne živeći po njemu, mi, braćo i sestre, činimo bezakonje. I oni naši životi na koje smo navikli, koje smatramo dobrim, regularnim, regularni su isto onoliko koliko je regularno življenje u narkoklanovima i u svim onim mračnim zonama i oblastima podzemlja i preispodnje. Iako sve to izgleda normalno i regularno. I danas najveći dio nas živi kao bezakonici prisustvo crkve, gospodnje crkve, pravoslavne crkve naših svetih džedova, svetih predaka, pravednih i prepodobnih, prije svega nudi nam mogućnost da se tom zakonu naučimo i naučivši se izađemo iz oblasti tame i bezakonja. Danas ona rotaciona svijetla nebeskih sila, ne bi zatekla u njemu. A intervencija koja će uslijediti nije intervencija ljudi i interventnih vodova, sila ovoga svijeta, nego intervencija svetih nebeskih vojinstava. Vi znate da su, u stvari vjerovatno ne znate, da su te snage angelske snage spremne na akciju, to jest na intervenciju. A da jesu spremne otkriva nam ona evanđelska priča o kukolju i žitu. Kad su primijetili da niče kukolj i da se bezakono živi, oni su pitali gospoda, gospode, otkud kukolj kad si ti žito posijao. A on odgovarajući i ukazujući da je to od neprijatelja, da je to sjeme satanino, da je to on posijao, oni izraziše želju, spremnost i radnost da odmah to počupaju i da odmah riješe stvar, da odmah intervenišu. Međutim, dugotrpeljivi čovekoljubivi gospod nije dao blagoslov dajući nam vrijeme za pokajanje, za promjenu. Međutim, doći će dan žetve, kad će se sile nebeske, odnosno žeteoci, kako ih sveto evanđelje naziva, pokrenuti i odvojit kukolj od žita, kukolj će sabrati, svezati i u oganj vječni baciti. Ovo što govorimo, molimo za pažnju, to nisu naše riječi, to nije naša procjena, mi to nismo vidjeli, nego smo čuli od onoga koji će tu zapovijest dati i po čijem blagoslovu će se sve to i odigrati. Dakle, kukolj odvojiti od žita svezati i u oganj vječni baciti, a žito sabrati i u žitnicu gospodnju uskladištiti. A žitnica gospodnja je carstvo nebesko. I mi, braći i sestre, rastajemo na toj njivi. Nažalost, po dijelima, po ponašanju, po življenju, često bi se reklo da nismo žito gospodnje, više ličimo na kukolj, po onim izraslinama, po boji, po mirisu, to jest po smradu, strasti, grijeha i po pravilima života više ličimo na bezakonike, nego na čistu i blagodatnu djecu Božju, odnosno žito gospodnje. Međutim, postoji jedna mogućnost koju nazivamo pokajanjem, dakle promjenom, kalemljanjem. Današnje evanđelje koje govori o pokajanju velikog bezakonika Zakheja potvrđuje tu nadu gospodnju da kukolj, da grešnik može da se promijeni blagodaću, Božijom silom, Božijom i da postane pravednik, da postane svetitelj, da postane sin Boži, zlatna pšenica, zlatno žito, spremno da uđe u carstvo Božije, u žitnicu gospodinu. O toj priči ne bismo sad više, jutro su svetoj liturgiji, čuli smo to evanđelje i u propovjedi koliko su nam snage dozvoljavale, nešto rekli o svemu tome. Htjeli bismo da nastavimo ono što smo započeli prošle nedelje, slušajući učenje velikog oca i učitelja naše crkve svetoga Jovana Zlatoustog, koji je učitelj pokajanja. Dakle, onaj koji bezakonike oslobađa od bezakonja, koji nas uči zakonu gospodnjem, uvodi nas u prostor carstva nebeskog, a svako carstvo ima svoj zakon, tako i carstvo Bože ima svoje zakone i učeći nas da ih poštujemo, čini nas dostojnim da ga i naslijedimo. Dveri tog carstva jesu dveri crkve Božije, crkve pravoslavne. Prošle nedelje, sjećate se, čuli smo ga kao oca, kao pastira, kao, kao učitelja, kako je bio tužan na dan bogojavljenja, velikog praznika. A razlog njegove tuge bio je taj što nismo poštovali majku, kako je on naziva, misleći na crkvu, onako kako majka treba da se poštuje. Ostavljajući je da bude sama, i posjećujući je tek jednom ili dva puta godišnje na velike praznike, Vaskrs i Božić, i preko godine ostavljajući je da bude sama i da bude prazna. A onda je govorio da takav način življenja, a to jeste bezakonje jer zakon naše vjere, zakon Carstva Nebeskoga nije takav da se jednom ili dva puta godišnje dolazi. Čini nas nesposobnim da usvojimo istine i da naučimo lekcije koje majka, odnosno crkva, želi da nam preda. I čini nas nesposobnima da se vladamo po zakonu Božijem po onom istom po kome su se vladali svi naši sveti preci. Među njima izdvojimo svetoga Savu, učitelja i prosvetitelja našeg roda, Izvojimo i oce koje smo ove nedelje proslavljali, velike oce, jer ova nedelja je posebna, po imenima velikih otaca, Ove nedelje smo slavili svetoga Antonija Velikoga, a velikim ga je učinila crkva i zakon Boži koji je sveti Antonije poštovao, poštujući velikoga Boga i njegov zakon i sam postao veliki, pa i dan danas, a tako ćemo ga zvati i u buduće, a i u vječnosti imaće takvo ime, Antonije Veliki. Pa smo onda slavili njegovog duhovnog sina, Atanasija, arhijepiskopa Aleksandrijskog, takođe velikog Atanasija. A velikim ga je učinila crkva i duhovni zakon koji je usvojio. I ne samo usvojio, nego i druge njemu naučio. Pa smo slavili svetog Makarija velikog, takođe velikog učitelja, Makarija Aleksandrijskog. Sutra slavimo Maksima ispovjednika, takođe velikog. A svi su oni veliki braće i sestre, velikom ljubavlju prema zakonu gospodnjem, koji su izučavali dan i noć. Sveti Jovan Zlatousti, upoređujući veliki oci i naš nemar skreće pažnju da takav odnos prema crkvi vodi do propasti, do katastrofe i do gubitka i vremenog i vječnog života. Sjećate se, potvrđivao je da za dva dana, za dva susreta u toku godine, on ne može ničemu da nas nauči, a kao episkop crkve kao arhijerej, on je dužan da uči narod Božji zakonu Božijem. A zašto zakonu Božijem? Da bi nas izbavio od bezakonja. A ko je prvi bezakonik, braće i sestre? A, brate, radi se, ko je prvi bezakonik? Tako je. Satana. Sjedi, sjedi, brate. On je prvi bezakonik. On je prvi odstupio od zakona ljubavi. I postao je prvi među mnogim bezakonicima. I nema ni jednog bezakonja, braći i sestre, da njime nije nadahnuto. Kao što nema vrline izvan Hrista, izvan Svete Trojice, tako nema bezakonja, a da ga džavo, to je satana, nije nadahnu i da ga i dan danas ne nadahnjuje. Nijedna zla pomisao, nijedna teška želja, nijedno teško osjećanje, nijedna projava, bolesna projava volje, ne može da postoji, ne može da uđe u čoveka, a da prethodno iz njega ne izađe i njime ne bude nadahnuta. Zato je zakon gospodnji, spasenje, Zato su učitelji koji nas uče zakonu Božim spasitelji, jer usvajajući zakon Boži mi se oslobađamo od zakona demonskog, džavolje, satanskog. I zaista, kogod ne poštuje zakon Boži, on ne živi neutralno, on poštuje zakona neprijatelja Božijeg. Satana je nekad bio anđeo, i to veliki anđeo, prvo anđeo. Međutim, posle pobune, posle prvog koraka, iskoraka u polje bezakonja postao je najveći neprijatelj Boži i neprijatelj čovječiji. Zato je, braći i sestre, odnos prema zakonu gospodnje, odnos prema spasenju. Ne naučimo li se za otpunu gospodnju. Ostaćemo u robstvu, u robovanju zakonu demonskom. A koji je to zakon, možda će se neko zapitati, demonski, džavolji? To je, hoćemo reći, jer jeste tako, dopalo se to vama ili ne, to je zakon ovoga svijeta. To je zakon svijeta. To nije zakon neke družine bezakonika, neke grupe tinejdžera, huligana, razvojnika, ne. To je zakon ovoga svijeta, koji uzrugaži i koji se po tom zakonu vlada. Pogledajte svijet kako se ponaša. Nedelja po zakonu gospodnjem treba biti u hramu na vrijeme, jer je dan gospodnji. Kako možemo ne biti u hramu, a dan je gospodnji? Dan je Boga naše, dan je Svete Trojice. Otac hoće da zajedno svi proslavljamo Sina njegovog, radi nas ovaploćenog, koji je radi nas postao čovjek, radi nas pretrpio stradanje, krst, smrt pokusio, radi nas vaskrsao, radi nas pobjedio i smrt, radi nas pobjedio i grijeh i džavola, sve radi nas, sve nam to obezbijedio, sve nam to na dar donio, sve to postavio na liturgijskoj trpezi, radi nas nebese otvorio, put nam proputio, sve darove nebesa donio, a nas nema. Nas nema u hramu. Po kojoj mapi se mi onda krećemo i po čijem zakonu upravljamo ako nas tog dana nema u hramu? Po Božijem sigurno ne. A po čijem onda? Jer nečija pravila poštujemo. Ne biti u hramu znači poštovati nečije pravilo, poštovati nečiji zakon To je zakon svijeta, braći i sestre. Svijet nas uči da ne idemo u hram. I naš narod, i te kako se vlada po tom zakonu. Do prije nekoliko decenija mi smo usvojili taj zakon na jedan mnogo dublji način. Ne samo ignorišući crkvu, nego rušeći hramove, skrnaveći, goneći crkvu, Zamislite, mi smo, braći i sestre, prije nekoliko decenija ustali na Boga, ustali na vjeru. Mi smo ratovali protiv Boga, protiv Sina Božijeg. A ko ustaje na Boga, braći i sestre? Ko je Božiji protivnik? Mi smo ustali na sveto krštenje, znate. Mi nismo davali da se narod krsti, Mi smo učenje apostolsko, učenje svetootačko, izbacili iz nastave. Naša djeca više nisu smjele da se uče istinama Božijim, nisu smjele da uče zakon Boži, zakon gospodnji, nauku gospodnju. Tako i danas. Odnos prema postovima, srijeda i petak, mi ne postimo. Po kojem zakonu? Gospodnjem? Ne. Znate kako glasi zakon gospodnjem? Apostolska ustanova, apostolsko pravilo. Znate kako glasi? Čisto da znate, prije nego što čujemo rotacijona svijetla i prije nego što nas zatekne patrola sa mesom na trpezi, sa mrsnom trpezom u srijedu ili petak. Pazite, Čini nam se sve u redu. To je moj komad. To je moja svinja. To je moj sir. To je moj. ja to jedem. I ne prvi put, nego svaki put kad je srijeda i petak, ja tako jedem. I onako ugojeni za klanje, jer ugojene će i zaklati, braće i sestre, to je tovljenje. Neko te tovi i taj neki će da te zakolje, kako je gospod rekao, jer on dolazi da zakolje. I prije toga, naravno, da utovi. Ovakav je zakon. Srijedom i petkom, ko ne posti, ovo je apostolski blagoslov, a vi treba da znate što apostoli blagoslove, to je i sa nebesa blagosloveno, što oni svežu na zemlji, to i na nebesima važi, apostolsko pravilo kaže, sveštenik, ako ne posti srijedom i petkom, a zašto srijedom i petkom? Jer to su dva dana koji su obilježeni, zapečaćeni žrtvom Sina Božije. Znate, petak je gospod naš umro radi nas na krstu, a ti ne poštuješ to. I neka što ne poštuješ, nego i kontriraš, mrsiš. Ako mrsiš tijelom, ti si onda dušom daleko od njega. Isus odnosi na srijedu, a ovakav je zakon. Ako sveštenik ne posti srijedom i petkom, neka bude raščinjen. Makni ga, izvuci ga iz oltara, raščini ga, znate, takva je crkva. E, mi ponekad, mi sveštenici se zanesemo pa mislimo ja sam sveštenik i ja sad tako, ja ću da rasuđujem, ja ću da blagosiljam, ja ću da razrešavam. Ne, crkva te postavila I ako ne poštuješ, ona može i da te skloni. Ne poštuješ post, nisi više sveštenik. A lajci, narod, ako ne posti srijedom i petkom, kažu odlučite ih od crkve, od pričešća. Nemojte da vam dolaze više u hramove. Neka ih napolju. Nemojte unutra. Ne može tako. Pazite, zakon, pravilo, apostolskom, svaka srijeda i petak da budu ispoštovani. A zakon ovoga svijeta nijednom ne postiti. Srijedom i petkom ne postiti, velike postove ne postiti. Da bi je bilo veće, po zakonu ovoga svijeta postoje dva dana kad treba postiti. Ali obratite pažnju, To je po zakonu ovoga svijeta, da neko ne bi pomislio da je ispoštovao zakon Boži. Koji su to dani? Veliki petak i badnjak. Evo kako brat je znao. Posimo na veliki petak i na badnji dan. Znate. To je i I dosta je ispoštovanje zakon gospodin. Nije. To nije po zakonu Božijem, nego po zakonu neprijatelja ovoga svijeta da bi bilo još gore, on ta dva dana postavi. Znate, taj cinizam demonski. To licemjerje. Zato je mnogo važno, braće i sestre, da nas neko nauči zakonom gospodinu. A ko će nas naučiti? Svijet? Pa evo, čuli smo kakve su njegove lekcije. Sve su u kontri, vjerujte. Sve je u kontri zakonu Božijem. Sve, praznici, ritam života, običaji, sve sama kontra ili protivljenje. A đavo, suština njegova je protivljenje. Njegovo ime je protivnik. Protivi se svakom blagoslovu gospodnjem. U svetim manastirima zna se kad iguman da blagoslov, da se nešto radi, sva sila demonska ide na blagoslov. I blagoslovi se ne vrše lako, nego probijajući se kroz demonske patrole, razvaljujući demonske bedeme. Zašto? Jer on ne dozvoljava da ispuniš blagoslov. Radi šta god hoćeš drugo. Evo ti sve, evo ti jalat, evo ti mapa, evo ti čitav niz najboljih rešenja. Uradit ćeš to najbolje, bit ćeš najbolji, samo nemoj blagoslov. Znate. Takva je njegova mržnja prema najmanjim blagoslovima. Ovih danas slavimo i svetog Porfirija, kapsokalivita, novojavljenog svetitelja, svetogorca. Njega su na Svetoj gori vaspitavali starci, po drevnim svetogorskim modelima, po zakonu gospodnjem. Pa jednom kad nisu bili u Keliji, on je izrezbario neku ptičicu. Onako lijepo je to na kraju ispalo. Još uvijek neiskusan, mlad, još se nije naučio zakonu gospodnje. Ima je dobro namjeru, ali zakon treba izučavati, nije to došlo da sa mi, sve znam. I starci kad su se vratili, on im je pokazao tu ptičicu, želeći se pohvali. A oni uzevši je, pitali su ga, a ko ti je rekao ovo da radiš? To jest, po čijem blagoslovu si ovo radio? I razbili je. Ne treba to nikome. U buduće, nemoj bez blagoslova. Zašto? da bi se naučio zakonu gospodnjem. A zakon izučavamo i usvajamo preko blagoslova. Srijede i petak, braće i sestre, to treba da prihvatimo kao blagoslov, znate. Nije to neko pravilo bez korijena. Eto tako vuče se, evo već vjekovima, nikako da ga se oslobodimo. Opstaje. Srijeda, petak, srijeda, petak. Ono ima korijen, gdje? U blagoslovu Božijem, u blagoslovu crkve. I mi postojeći srijedom i petkom, mi kažemo kome? Crkvi. A preko crkve kome govorimo? Gospodu, nek je blagosloveno. I jedemo posno. Postimo. Dođe period većeg posta. Evo pred nama, vrlo brzo, i spremajte se na to, pogotovo vi koji nikad niste postili, Je vidite, crkva ima ritam, braći i sestri, to nemojte da zaboravite. Ima brzo kretanje. Ako budemo zijevali i ako budemo ispratili ili pratili sva futbolska prvenstva, sve modne revije, sve karnevale, sve prognoze, znate, sve događaje, pa znate kada ćemo da stignemo? Nikad. Ona ima ritam. Evo izašli smo iz Božićnog posta, bogojavljenje, Evo Sveti Sava, evo Sveta Trijerarha, evo nam sretenje, evo nas već u nedelji Mitara i Fariseja. Ulazimo u zonu posnog trioda. A mi se, znate, gegamo. Ne može, mora da se, jer vidite, nedelja Mitara i Fariseja, ulazimo u drugu, u treću, počinje post, nema čekanja. Jesmo li ušli? Ušli. Znate. Zato pripremajte se već za veliki post da kad dođe budemo spremni i tu spremnost da projavimo sa onim neke blagoslovene. Šta to znači? Sveta Trojica daju blagoslov da se posti po zakonu Carstva Nebeskog. To je vrijeme posta, a mi kažemo neke blagoslovene, kao slobodni, ne nasilno, nego slobodno. A da jesmo slobodni projavljamo i time što ne postimo. Koliko mi postova nismo ispostili, braći i sest, i među nama ovdje, a evo i mi sami, koliko mi postova nismo ispostili, koliko puta srijedom i petkom nismo postili, a to je sve bezakonje, to je sve prekršaj, to je sve za crveni karton. Nedelja kao dan gospodnji po zakonu Božijem je da se bude u hramu, Koliko mi puta nedeljom nismo bili u hramu, braći i sestri? A po apostolskim pravilima, to je po zakonu gospodnjem, po tri nedelje, neki od vas to znaju, ne bude u hramu gospodnjem. Ovo se odnosi na krštenu čeljad. Ono što je nekršteno, to nije, braći i sese, u pravom smislu ni živo. To može da oživi, ali dogod nije kršteno, dogod nije primilo silu Božiju. A znate, naš narod ovdje naši preci na ovim prostorima. To se znalo, to se nije dovodilo u pitanje. Kad se čovjek nenormalno ponaša, pitaju se ili pitaju, jeste kršten? Tako se nekršteno ponaša. Neživo, znate, blesao. To se odnosi na krštenu čeljat. Dakle, na one koji su svojom voljom prišli crkvi. Jesi li prišao? Jesam. Je te neko načerao? Nije. Onda poštuj. Tri nedelje ne biti u hramu, vratite pažnju, jer mnogi su ušli u probleme zbog toga što ne poštuju minimum pravila. Tri nedelje ne biti u hramu na svetim liturgijama, po zakonu svetih apostola. Takav treba da bude odvojen od zajednice. Takav ako dođe četvrti put, ne treba da bude primljen. Neka ga tamo ispred hrama, nek se zapita malo. Tako ne može da živi vlada se kao bezakonnik. Vidite kakav je, kakav je zakon crkve, to je drevni, apostolski model, nažalost mi ga danas ne praktikujemo, mi smo zadovoljni ako nam narod dođe dva puta godišnje. Kako je bilo? Milina puna crkva. Zlatousti ne kaže da je bila milina, nego plače, samo dva puta godišnje. A šta ćemo sa drugim danima? Šta ćemo sa narednom nedeljom? Šta ćemo sa današnjom nedeljom? To je sve bezakonje. Ova dva puta ga samo čine jasniji i ističu kao istinsko bezakonje. E da bi se naučili pravilima, braći i sestre, nas neko mora da nauči. Svijet, kako reko smo, to neće uraditi. I ne samo što nas neće naučiti, nego će nas zavesti, obmanuti. I kogod duže živi u svijetu, on se utapa u ta pravila, znate. Njemu to postaje milo, udobno. Zato je gospod rekao, ko svijetu, hoće će prijatelj da bude, to jest ko se navikne na ritam ovoga svijeta, neprijatelj Boži postaje. Zapamtite te riječi. Ko svijetu, a svijet je postojanje izvan blagoslova Božije. Recimo i to, iako mnogima od vas može biti nejasno, jer slabo doživljavamo crkvu na pravi način, uglavnom nas tome uče upravo oni koji izvještavaju iz svijeta, znate, kroz razne e, analize crkvenih, da kažemo, događaja i pravila ljudi koji nemaju veze sa crkvom, znate, koji u crkvi nemaju pravo da govore, ali sad imate tih televizija, tih medija i onda dovedu mučenika, vrlo često i bjesomučnika, stavimo ovako mikrofon, kamere i to onda ide, znate. Ljudi gledaju i što je najgore, ozbiljno ga doživljavaju. I posle mi polemišemo šta je taj i taj govorio, rekao. A to, braći i sestri, to nema nikakvu važnost u carstvu Božijem. Ama baš nikakvu važnost. To je kao da nekog ludaka uzmete i počne da komentariše o svijetu, o životu i mi to onako ozbiljno slušamo i na osnovu njegovih misli počinjemo da kreiramo naše mišljenje i očekujemo nove dane. To je neozbiljno, vrlo neozbiljno, naivno. Crkvi će nas naučiti oni i zakonu Božjem će nas naučiti one, oni koje je car postavio na to mjesto, na tron, na katedru da govore i narod poučavaju. Jedan od otaca koji zauzima posebno mjesto među učiteljima crkve, zaista posebno mjesto jeste sveti Jovan Zlatousti. I prošle nedelje, kako rekao smo, govorio je da ako hoćemo da naučimo, moramo biti prisutni. Za dva dana to ne može da bude. Jer je zakon gospodnji i nauka gospodnja mnogo uzvišen. Evo da čujemo kako on govori o tome. Navodi primjer kako roditelji da bi pružili svoje djeci obrazovanje, kako postupaju, pa kaže, ovo je produžetak iste one besede koje je izgovorio na bogojavljenje, a kojom smo se častili prošle nedelje u ovom terminu koji su bili, oni se, vjerujem, i sjećaju. Kaže, mnogi od vas koji ste sada ovdje, dakle u hramu, imate sinove kojima kad ih predajete nastavnicima na učenje i zanate po volji vašoj, zabranjujete kući da dolaze. No, pošto im postelju i hranu i sve ostalo što je za život neophodno pripremite, određujete im da sa učiteljima svojim zajedno žive. I to, naravno, zato da bi se oni usred toga što neprestano prebivaju tamo, gdje ih nikakva briga u njihovim aktivnostima ne remeti, u znanju utvrdili. Pa opet smatrate da ovdje, sad pravi poređenje, kad stičemo svjetska znanja, onda šaljemo djecu na koleđe, na fakultet, znate, dobro ih opremimo, i novcem, i ovim, i onim, i oni tamo idu da bi učili onda pravi poređenje, ovo je Zlatoustov nivo, znate, nemojte da se zbunjujete. Odnosno, ovo je nivo crkve, ovo je onako kako jeste i kako bi trebalo da bude, kaže. No onom što je najviše, a to je kako Bogu da ugodite i nebeska blaga pridobijete, smatrate velim da to i usput možete postići. A zar to nije bezumno. Hoće da kaže, radi sticanja prolaznih znanja, a sva, braće i sestre, znanja ovoga svijeta, i nauka, i filosofija, i umjetnost, sve sa te takozvane duševne ravni, to su znanja koja pripadaju ovome svijetu. I ona su dobra i mogu da se koriste u slavu Božju, ali ne važe za vječnost. I ta znanja ćemo ostaviti onog dana, a i prije, kad nas smrt bude odvojila od tijela. Sa tim znanjima ne možemo u vječnost. Sa tim znanjima ne možemo u carstvo Božije. Ponavljam, ona mogu da se koriste na blagosloven način. Ali ako ostanemo samo na tom nivou, bit ćemo nespremni da uđemo u carstvo nebesko. Za carstvo nebesko potrebno su druga znanja i druga nauka. A tu nauku mi izučavamo u crkvi. Koja je to nauka? Gospodnja nauka. Koja je to nauka? Apostolska nauka. A crkva pravoslavna i dan danas želi da nas uvede u taj prostor i upravo tim znanjima da nas nadahne i nauči. A vidite, I onda, a i danas je isto, mi smatramo, a Sveti Jovan Zlatus je to naziva, naziva bezumljen, da za ona znanja treba odvojiti četiri, pet pa i više godina sistematski ulazeći u, u materiju, je tako? A ova znanja hoćemo da steknemo površno, kako kaže usput, znate. Pa zar nije usput ono što mi činimo? Dođemo tako i pazite, vrlo često to usput je i ono što mislimo da je redovno odlaženje na bogosluženje. Nedeljom odvojimo, nategnemo sat, dva, ali nama se uopšte ne uči, braći se. Mi smo tu došli, nemojte pogrešno shvatiti, neki nam kažu, oče, pa ti ono što pričaš, ćeraš narod od crkve. Ubijaš ga u pojmu. Možda to tako zvuči, ali vjerujte, nije to tako nego bismo samo htjeli da promijenimo situaciju i da budemo bliži kriterijumu Otaca i crkve naše. Sve to što mi mislimo da je u redu, da je dovoljno, a možda i previše, jer neki međavu baci pomisao pa kaže, a previše je svake nedelje u crkvu. Imate. Pazite, mislim, i ovako među nama, a da ne kažem u svijetu koji ide svake nedelje u crkvu, on je po mjerilima ovoga svijeta pogludio, znate. Možda vam to neće reći u lice, ali iza sigurno će misliti da ste u nekom problemu, da nešto nije dobro. A Pazite, šta nije dobro? A mi smo se samo vladali po zakonu gospodnjem, ništa drugo. Samo smo ispoštovali minimum pravila Carstva Nebeskog, koje nam se otvorilo. Ništa više od toga. A moglo bi još mnogo više. A hoćemo tu nauku da izučimo usput. Mada, vidite, treba i to primijetiti, mi često i ne znamo da postoji nauka gospodnja. Kako se to projavljuje? Pa tako što dopuštamo sebi da imamo taj e, lični odnos prema Bogu, znate, kao imam ja svoju pobožnost, imam ja svoj odnos prema crkvi. Znate, znate kako je to e, kakva je to glupost. Znate kako je to bezum. Evo prije neki dan jedna mučenica došla, kvekla tu u ovom hramu našem, u Savi Bogorodičinom, kvekla uzela neku brojanicu i vrti kao neurotik, znate. Sveštenik je tu, tu preko puta nje. Ona je kvekla i vrti. Nema tu nikakve molitve, to je potpuno neurotično ponašanje. Ona misli da je to dovoljno. Ne pita sveštenika, oče, oprosite, blagoslovite, da vas pitam. Ne. Kao da ga nema. To je njen lični odnos. To ništa ne vada, braći i sest. Ništa ne vada. Takva će sutra da završi ili na ivici nekog solitera, mosta, trotoara, željezničke stanice, odnosno pruge, na ivici neke puščane cijevi na ivici nekoga noža ili žileta. Ne zna da postoji nauka, ne, ne zna da postoji učenje, a to je cijelebna nauka, puna života, puna istine, a tamo gdje je istina, tamo i sila, tamo gdje je istina, tamo i svjetlost, tamo gdje je istina, braće i sestre, tamo je i ljubav, prava, vječna ljubav prema čoveku koja od Boga dolazi, jer Bog je istina. A mi tu istinu otkrivamo i usvajamo usvajajući nauku gospodnu i učujete se da živimo po zakonu gospodnju. Zakon gospodnji je kao neka proteza duhovna, blagodatna, da nas učini čovekom, pravim likom, da očisti obraz koji je nama u srcu. Mi svi koji smo kršteni u srcu nosimo Hristov obraz, Znate? Znate kakva je ljepota svakog od nas u dubinama našeg srca? Znate kakva je ljepota? Pa ona je ljepota naših svetitelja. Odakle ona njima? Iz srca. Bili, oni ne bi mogli da budu lijepi da nisu bili kršteni. Sveta velikomučenica Katarina, ona je bila kao djevojka prelijepa, pa takve ljepote nije bilo u čitavom carstvu. Fizički izgled. Međutim, Bila je ružna, ima ono viđanje, pred gospodom jer je bila nekrštena. Nije imala ljepotu srca. Jer u srcu, spolje je bila lijepa, ali u srcu je bila još uvijek pod dejstvom grijeha. Nije bio istisnut svetim krštenjem. A od svetoga krštenja svi mi u srcu primamo ljepotu lika Božijeg. Ali ona treba da se projavi životom. Koliko je danas krštenih a nagrđenih ljudi, koliko je danas krštenih, a masakriranih ljudi. E, I Zakije je bio masakriran, znate, bio je čovjek, ali masakriran, ružan, grdan, majci, što kažu. Srebroljublje ga nagrdilo. Međutim, u prisustvu lijepoga Boga, prelijepoga Boga, on se promijenio, braći i sest, i postao je lijep vrlinom. Evo poga imanja svoga, daću siromasima. Iako koga oštetih, vratit ću četvorostruko, kaže Zahijej, srebrljubac, znate. Kome je sav smisao bio u novcu i stican, odjednom gledajući lice Božije, mijenja se. I to se silno mijenja. A to lice tog Zaheja, odnosno Boga koga je Zahej gledao, to je isti onaj obraz koji je u našem srcu, znate. Blagodat Božja je svima nama u srcu. Ali, živeći bezakono, ta svjetlost ne može da se projavi na nama. A potencijalno postoji u nama. Naši svetitelji, evo Maksim Ispovjednik koga slavimo sutra, Makari, Antonije, Sveti Sava. To je ljepota obraza Božijeg, koji su oni podvigom i trudom i učenjem, jer to su sve bili ljudi koji su se učili zakonu gospodnjem dan i noć. Uspjeli su tu ljepotu da imaju i na licu svome, u umu svome, u volji svoje, u srcu svome. I bili su lijepi. I dan danas ta ljepota ne, ne prolazi. To je vječna ljepota. I mi, braće i sestre, učeći se zakonu gospodnjem, možemo da postanemo lijepi. Iako nas je grijeh nagrdio, iako postoje velike i otvorene grijehovne rane, ali u prisustvu gospodnjem sve to može da bude iscijeljeno. Od nas se očekuje pokajanje, promjena. Kao Zakej, došao mu je u dom, tako i gospod, evo došao je, on je tu u našem gradu, on živi sa nama, braći i sestri. Ono vrijeme prolazio je kroz grad, a On danas živi sa nama. Znate da Gospod Isus Hristos, On živi sa nama u ovom gradu i daje nam tu mogućnost, ako mu priđemo, da se promijenimo, da donesemo odluku. Od danas živjeću drugačije. Zakije je bio srebroljubac, njegovo pokajanje bilo direktno vezano za strast. Evo daću pola imanja. Znate li šta znači braću pola imanja za jednog srboljubca? Pa to je, braćo i sese, to je čudo. On koji je otimao tuđa imanja da bi svoje proširio, odjednom pola svojega imanja, koje uopšte nije bilo malo, daje siromasima. Iako je nekoga oštetio, a mnoge je oštetio, znate, carinici, to je takva pozicija, i dan danas, nažalost, to je u narodu i poznati carinici znaju da odvoje. Kaže, četvorostu ko ću da uzvratim. To je bio njegov problem. A mi imamo svoje probleme. Svaki od nas ima svoju strast. Gospodi, danas se nama. Ulazi u naše domove. Ulazi u naše duše kroz sveto to pričašće. I mi kažemo, gospode, evo, promijenit se. Jesam li u ovoj strasti? Jesam li u ovom poroku? Evo, promijenit se i neću više u njegovom prisustvu, braći i sese, nama je sve moguće. Vidite, mi nekad pokušavamo onako iz neznanja da sebe promijenimo, pa kažemo, evo, danas više neću da pušim. A kome si ti to rekao? I pred kim? Pred sobom. Pa hajde da vidimo kako će to da izgleda. Ili pijanica kaže, od danas više neću da pijem. Pred kim si ti to rekao? Pred sobom. Ili pred ljudima, pred ženom i djecom. Ne može to. Nije to dovoljno jak motiv i nema tu snage. Bio sam bludnik, neću više da živim u toj smrti, u tom smradu, Narkoma, lopov, nasilnik, kamataš, preljubnik, prevarant, lopov. Samo u prisustvu živoga Boga, moćnoga, tri svetoga Boga, mi možemo da mijenjamo sebe. A on je prisutan, braći i sese. Zato u njegovom prisustvu i tu treba da se osmjelimo. On to traži, on to očekuje, a mi to možemo. Mi možemo da donosimo velike odluke, ne onako gordo, toga se pazite, ja ću od danas, ili od danas više neću da osuđujem, od danas neću ovo i ovo i ovo. Pazite se toga, to je zidanje na pijesku. Već jutra ćeš to ponoviti, ali u prisusu Hrista Boga, a On je prisutan, možemo da donosimo velike odluke, i može da dođe do velikih promjena. I dolazi, slava Bogu, i mi smo svjedoci da se mnogi od vas mijenjaju na bolje u prisustvu živoga Boga i u svjetlosti lica njegovog. A njegovo lice svijetli u crkvi, braćo i sestre. Njegova svjetlost prisutna je i može da se vidi u svetoj liturgiji. Ne možemo se promijeniti izvan svete liturgije. Ne možemo. Zato zakon gospodnji koji kaže dolazite djeco nedeljom u hram, on nas poziva ne da uđemo u neki poredak nasilno, eto nedeljom u crkvu, nedeljom u crkvu, nedeljom u crkvu, opet ustajanje, opet dva sata stajanja, ne, poziva nas na svjetlost, daj nam snagu da možemo da se mijenjamo, da možemo od kokošaka da postanemo orogovi i da možemo da se vinemo na one visine gdje se nalazi trup. Tamo gdje je trup, tamo će se i orugovi sabrati. A tijelo gospodnje, život Boži je na visinama. Ne možemo kao zmije, vukući se po stomaku, naslađujući se svastima ovoga svijeta, da se vinemo na te liturgijske visine i da okusimo tog sveštenog trupa, odnosno od tijela Božijeg. I onda ne možemo ni da se promijenimo. Zato na zakon gospodnji poziva dođimo u hram. A jednom i dva puta ili usput, kako kaže sveti Jovan Zlatulski, nemoguće je, to je bezumno. I onda kaže, a da je nauka koja se ovdje predaje zaista takva, da veliku pažnju zahtijeva. Slušaj šta gospod o njoj govori. I sad citira Evanđelje po Mateju. Naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem. Vidite, naučite se. Dakle, ne znate u redu. A da se naučite možete od mene. Od koga, braći i sese? Od gospoda. A kako možemo da se naučimo od njega kad ga ne pratimo, kad ga ne slušamo, kad ga ne poznajemo? A od njega treba da učimo. Ako se od njega odvojimo, mi se ne možemo ni naučiti. Jer u suštini, on je učitelj. Sveti Jovan Zlatovos i kad nas uči, on nas njime poučava, njegovim primjerom, njegovim riječima, u krajnjem njegovim duhom. Bez gospoda Isusa Hrista, bez njegove riječi, nećemo ništa naučiti. Osjećamo u neznanju koje ubija i osjećamo u zakonu koji u suštini bezzakonje u odnosu na zakon gospodnju. A drugi citat, koji poziva na učenje, Psalm 33. kaže Hodite čeda, poslušajte mene, strahu gospodnjem naučit ću vas. Šta crkva govori? Hodite, čeda, poslušajte me, strahu gospodnjem naučit ću vas. Jutro hodite, čeda, čeda došla, da se strahu gospodnjem učimo, zvoni telefon, čedo izlazi, alo, evo me u podmajine, sad ćemo još malo, strahu gospodnjem naučit ću vas. Ta se neće naučiti strahu gospodnjem. Neće se naučiti ni ona ili oni što uopšte nisu došli. Hodite čeda, a zvona se čuju. Zašto zvone zvona? Hodite čeda. Kao majke kad poziva djecu mnogobrojnu, pa ne može sve po imenu nazvati. Jer pazite, svi mi imamo imena. Rafailu, Vasilije, Darko, to su sve čeda Božja. Ja sad majka svakoga da zove. Ne, ona zvoni, kao i u manastirima, znate krepa ludara, ko će zvati, bilo je po hiljadu kalođera u manastirima, u Hilandaru, bilo po nekoliko stotina. Ajde, sazovi svakoga. Zvonimo i djeca dolaze. Tako i danas crkva zvoni, a mi čujemo, hodite čeda, dođite, poslušajte me, strahu gospodnjem naučit vas, onom zdravom, umudrujućem strahu, kako se kaže, početak je mudrosti, Strah gospodnji. A tom strahu, ne paranoju, jer nećemo strahu gospodnjem da se naučimo i onda upadamo u strahove, u paranoje, znate. Bojimo se svega. Pa svi se bojimo, braći i sestre. Ko se ne nauči strahu gospodnjem, on se vlada svojega boji. Pa što mislite? Evo se sve više naoružavamo. Pogledajte, ne može čovjek da izađe bez naoružanja. Ne može da izađe bez pratnje ne može da izađe bez kamera, je tako? Bez, ne može bez psa da živi, da laje ispred, znate? Znate? A zašto? Otkud taj strah? Jer nema gospodnjega. A onda se bojimo. Bojimo se demona, duša, intuitivno osjeća demona, braći i sest. Boji se. Ti mu kažeš, šta ti je? Šta se plašiš? A duša osjeća demona u vazduhu Boji ga se. A zašto ga se boji? Jer nije naučen na strahu gospodnjem. A majka kaže, crkva kaže, gospod kaže, priđite čeda, poslušajte me, čujte glas moj, a kroz glas primite silu. I taj strah, braći i sest, to je strah koji nas oslobađa od straha demonskog, od svih strahova, od paranoja, od neuroza, od depresije, od svega, jer to je glas očev, to je glas majke, znate, to je glas duha Božijeg i svi strahovi pobjegnu. Pa vidite, naši sveti oci su tim demonima koji izazivaju strahove prijetili, znate, oni su ih se bojali, a bojali su ih se zato što su se oni bojali gospoda onim zdravim strahom, umudrujućim, koji je kasnije na razvojnim stepenima duhovnog života potpuno bio prerastao u ljubav. Ali to je sveštena ljubav, nemojte da se zanosimo. Da mislimo da ćemo mi s gospodom na, na onom emotivnom nivou. Ništa to, eto ti serije, gledaj i tamo ljubi na taj način. Imaš knjiga, romana, znate, ljubavnih, tamo to izlivaj. Ova ljubav mora biti na temelju straha, pročišćena strahom, da bi mogla da bude vječna i useglašena sa ljubavlju angela, i svetitelja. Kad čujemo zvona, braći i sestre, čujmo i riječi, hodite čeda, poslušajte me. Strahu gospodnjem naučit ću vas. Ko? Crkva. Ne fakulteti, ne nauka ovoga svijeta, ne. Oni nas nauče drskosti. Evo pogledajte kako se ponašaju prema crkvi pitomci ovoga svijeta, na srću na crkvu. Zamislite na srcu, na episkope. Znate šta je to, braći? Ustati na crku, ustati na episkope. Vjerujte, mnogo je bolje, bez pretjerivanja. Ubiti sebe, ne jednom, nego stotinu puta, nego sebi nanijeti takvu ranu. To je najgore što može čovjeku da se desi. A tome nas uči ovaj svijet. I ove generacije koje danas neće nikoga da slušaju, ni oca, ni majku. Kako će Boga poslušati? Hodite čeda. Zato je mnogo važno da se vratimo crkvi, vjerujte. Mnogo važno. Koliko god bilo teško, naporno, mučno, zahtjevno, nema drugog izlaza, braći i nema drugog spasitelja. Potonućemo, mnogi tonu, mnogima je voda do guša, mnogima besmisao ulazi već kroz usta, još malo na nozdrave, ali još malo, pa će i nozdravama da uđu. Besmisel. Ljudi više nemaju volju za životom. Nemaju volju za životom. Svakodnevno e, raste broj samoubica. Oni koji to izvedu u dva poteza, a neki postepeno tonu. Mireći se sa besmislom. A najgore kad počnemo da se veselimo sa ovim svijetom koji umire. To je kao šamanski ples, kako kaže arhimandrit Rafael Karelin te vežu za mrtvoga, mrtvoga vežu u leš i ti plešeš sa njim u nekom šamanskom zanosu. E to vam je zabava sa ovim svijetom. To je ono u što se mi uključujemo. A pa i ovaj grad je mi i tekako sklon. Pa plešeš se mrtvim čovekom. A ignorišeš živoga Boga. Ovaploćenoga Boga koji umjesto smrti koju će ti ovaj leš prenijeti i smrada kojim odiše izlivati vječni život i vječni mijom. I onda kaže, i već se otuda uviđa, mislim na ova, o, o, ove citate, da se svako ko je namjeran da se i u ovom mudroslovlju obuči, mora mnogo potruditi. Vidite, braći se se, mi uopšte ne moramo. Vjerujte, to bi bilo mnogo poštenije. Ne želiš? U redu, ne moraš. Izađi slobodno. Niko te neće zaustaviti. Evo sad, ustani, recimo da smo na bogosluženju, ustani i izađi i ne moraš uopšte više da dolaziš. Ali ako hoćeš dalje, Moramo se potruditi. Vidite, nije dobro ni za pastire, znate, da se stalno e, vuku sa, sa pastvom. Nije to dobro. Nije dobro da se zaglavimo na tome da treba posjeti srijedom i petkom. Nije dobro da nam vrijeme prolazi samo u ubjeđivanju da je važno nedeljom biti u hramu. A vidite i sami, uglavnom se naše propovjedi baziraju na tome da ne treba pušiti prije pričešća, je tako? Da ne treba jesti i piti kafu i uopšte prije pričešća, da ne treba dolaziti pošto je liturgija počela, da ne treba ovo, da ne treba ono, da ne treba ono. I vrlo rijetko da zađemo iza toga, u pučinu bogoslovlja, u pučinu nauke, znanja. Stalno smo u tom nekom pretresanju Kad si se ispovjedio, znate, pa vidite i sami, moramo da pitamo ljude da li su kršteni, reputirom. Možete zamisliti gdje se nalazimo. Ovo ne govorimo da bismo očajavali, nego da bismo zajedno saborno, jer snaga sabora je mnogo moćna, rešavali probleme i pitali se ka većim nivoima, jer nas očekuju, jer ih ima. Nivoji života, ne prosto intelektualnog znanja, nego života, visine orlova, a ne krtica. A da bismo to mogli, moramo se potruditi, kaže, zlatousti. A pa onda kaže ono što i danas aktuelno. Jer mnogi praznuju i imena praznika znaju, ali uzrok njihovog postanka ne znaju. Pa zar nije tako, braći i sestri? Bogojavljenje. Valja danas otići za vodu. Sjetimo se onog našeg brata pošle nedelje, došao je autom, odo gore do podmejna za vodu i zaglavio je. Zašto? jer je trajala služba. A to se nije uklapalo u njegov doživaj praznika. Njegov doživaj praznika je boca koja prazna, ovdje ima još nešto piva, rakije, sad je prazna i ode za bogojaninsku vodu. Ili sa kanisterom da uzme bogojaninsku vodu. I to je njegov doživljaj On, on ne ide dalje, on ne zna za dalje. I onda je naišao na službu, ona je trajala, ona je trajala, ona je trajala i on se razgnjevio. Zašto? On ne zna što je bogojavljenje. On sigurno ne zna ni šta je liturgija. On je prosto došao, znate, kao što bi došao da natoči na neki izvod Samo što je neđe čuo od majke, od babe, da tog dana ne sipamo vodu iz česme, nego treba otići u hram. A, ovako iskreni da budemo, do unazad nekoliko, da kažemo, godine decene nije ni bilo nekih službi, nije bilo ni sveštenika, pa su i te službe, naravno, trajale sigurno mnogo kraće. Šta može jedan sveštenik sa ruljom neraspoložene pastve. Pa znate, onaj namet skrati pope. Tako su naši popovi služili, znate, u strahu. Skrati pope. A prije njega, njegovog kolegu su bukvalno skraćivali. Je tako? Za glavu, za noge, tako da je on mučenik po tim skrati pope, znate, osjećao dahte prijetni, pa je i morao da skraćuje. Ali vidite, ne treba tako stalno. Što bismo skraćivali? Koje je Bog dao da možemo vječno, što bismo skraćivali? Liturgije i službe. I ostajemo u neznanju. Bogojavljenje je samo voda, preobraženje je samo grožđe, Božić je samo badnjak, Vaskrs je samo jaje i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Veliko neznanje. Onda kaže, zato smo svakom stidu i podsmijehu izloženi, što praznik ovaj ili ove svake godine savršavamo, a silu njegovu ne znamo. I zaista, znate kakve su sile naših praznika, kakva je njihova pozadina, suština, bogojavljenje, evo sad sretenje, pa onda da kažemo vaskrsenje, Jer svake nedelje mi praznujemo Vaskrsenje. Znate kakve su dimenzije tog praznika? Vjerujte mi, kad bismo Duhom Svetim usvojili silu tih praznika, nama bi svima, bez izuzetka, lica bila ozarena velikom svjetlošću. I sve ono što mi danas smatramo problemima, bilo bi do te mjere izbrisano da, da ih se više ne bismo ni sjećali. Kao buđenje, ali bukvalno, kao buđenje iz nekog teškog sna. To nam praznici nude. Znate kako crkva, kako kliče. Nažalost, naš narod malo poznaje bogoslužbene tekstove, poeziju. Jutro smo nešto govorili o troparu Vaskršnje, e, sedmog glasa koji smo jutro spojali. Znate koja je to radost? Beskrajna. Beskrajna radost. Glavni, suštinski problemi su riješeni i to moćno radi nas. Ko je riješio? Čovek, neka ustanova, socijalno? Ne. Gospod ih je riješio. A kako Gospod rješava? Moćno. Imamo problem sa smrću. Sad ćemo to da riješimo. Kako? Vaskrsenjem. A kako? Smrću. Kaže, evo, umrijećemo da završimo sa smrću. Pa zar nije tako Gospod riješio? Smrću smrt razvali razruši, satre. Radi koga? Radi svih nas. Imamo problema sa džavolom, je tako? Džavol nas nešto muci, muči, u grijehu vodi. Njega ćemo da očeramo, da isceramo. Da mu zaprijetimo. I on odlazi. Pa zar nije Gospod to radio, braći i sest? Jes, i dan danas radi. Dođite sa vjerom u crkvu. Dovedite džavolimanoga. Dođite sami ako imate problem, ali sa vjerom u hram, dođite svešteniku, dođite i svetitelju, da vidite, ne morate uvijek svetitelju, dođite bilo kom pravoslavnom svešteniku sa vjerom, neko čita molitve, neka zakrsti, pobjeći će, ali sa vjerom, a da ne kažemo gore, kod čudotvoraca Petra Cetinskog, Vasilija Ostroškog, Petra Koriškog, i svih naših, Simeona Dajbavskog, Arsenija jednog užrebavniku, da Stefana Piperskog, su, su moćni izvori sile Božije, ali sa vjerom priđemo i vidjet ćemo kako je, kako je problem zaista riješen. Problem sa grijehom, pođi, ispovijedi se, kaže ne mogu sam, pokušavam ali ne mogu sam, pomozi gospod primimo blagoslov kroz ispovjed i vidimo sila, vidimo kako ključa život iz dubina našega bića i čini nas moćnima. Kako moćnima? Vrlinskim. Mijenjamo se, stičemo vrlinu. I tako je, to, to je pozadina naših praznika, da ih sad sve ne navremo, a posebno vaznesenje, braći i sest, vaznesenje, pa to je potpuno probijanje svih ograničenja. Gospod naš sjedi sa desne strane Boga i Otca. Mi, njegova braća na zemlji, a on, brat naš, sa desne strane Otca na nebesima. U čemu je problem? Šta nema? Šta fali? Šta ne možemo? Zaglavljujemo se po klinikama, odlazimo kod vračara, gatara. Zamislite tu, tu bruku. Gospod naš, Isus Hristos, ovaploćeni Bog, sve nam je obezbijedio, našu prirodu podigao na takve visine iznad angela, sjedi sa desne strane Boga i Otca. I vidite, mi preko njega sve možemo, braći i sestri, vjerujte, ali bukvalno sve. Otac je rekao, sin je rekao, što god zaištate od Otca u ime moje, bit će. Daće nam Otac, ali ako ištemo kroz Sina, a iskati kroz Sina znači kroz crkvu, ne može izvan crkve, Ko će da traži izvan crkve, bit će gladan i u vremenu škrgutaće zubima i u vječnom, nego kroz crkvu, jer crkva je tijelo Hristovo. Mi kroz crkvu ištemo. Šta je najviše što možemo da ištemo? Ajde, dragane, da čujemo. Sve to pričešće, je tako? Jesmo li ga jutro stražili? Smo jutro došli, unijeli smo hleb i vino u hram, Nije nas interesovala ni utakmica, ni koeficijent, nismo ništa uplaćivali, ili možda jesmo, pa smo bili malo na liturgiji, čekajući da se utakmica završi, da vidimo da nećemo dobiti više. Ne, sve smo ostavili. Nije nas ništa toga interesovalo. Krenuli smo na najviše. Krenuli smo maksimalno da tražimo šta? Čoveka, ne. Angela, ne. Novac, ne. Zdravlje, produžetak života, ne. Tražili smo da nam kažu šta će biti sutra, kako će biti prek sutra, kod vidovnjaka, ne. Tražili smo maksimalno. Tražili smo Boga pred sobom. Tražili smo ga na trpezi. Kako? Kroz liturgiju. Kako? Kroz sina. U ime sina od Otca, a Duhom Svetim. I šta smo dobili, braći i sestri? Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Jesmo li jeli jutros? Jesmo. Jesmo li pili? Jesmo. I šta smo kroz to primili? Vječni život. I je li, su se potvrdile riječi što god zaištete, a mi nismo tražili bilo šta, nego smo jutro skrenuli maksimalno. Nismo tražili ništa da nam se osvešta, tražili smo maksimum. U ime Sina i dobili od Oca. I bilo nam je. I svaki put nam biva, braći i sestri. A kako da nam ne da onda nešto drugo? A mi, pored svega toga, bijedni, idemo i tražimo od lopova i od razbojnika. Znate? od vračara, gatara, znate, i svih tih drugih ogršinara. Otac na nebesima, sin sa desne strane, duh sveti, moćni, životvorni, tu sa nama, u crkvi, mi izlazimo, pazite kako je to bezumno, izlazimo iz crkve i tamo ulazimo u nekakve ordinacije, u nekakve tame, u nekakva sivile, Stajemo pred lica nekih unakaženih ljudi, mračnih, tamnih, zlobnih, a lice Božije nas čeka u hramu. Glas oče čuje se u hramu. Sila Duha Svetoga hoće da nas usavrši, da nas očisti, da nas osnaži, oživotvori. Mi smo tamo u nekim jazbinama, demonskim. I zato treba se pokajati, braći i sest. Kogod je išao, kogod je tražio utjehu, tamo gdje je nema, kod lopova, razbojnika duhovnih, treba da se vrati crkvama, da se pokloni oltarima, da se ispovijedi, da traži oproštaj. I još nešto, to bi vam svima predložio, jer mnogi su išli, znate, mnogi danas idu. A to je veliki grijeh. Pazite, to je veliki grijeh pred svetinjom Božjom. Bilo bi dobro da pođe kod svih svetitelja. A pazite, Crna Gora je mjesto sa visokim rizikom po život, jer je visok blagodatni napon. Tu ti je sveti Arsenije u Ždraboniku. Znate koji je sveti Arsenije? Braći i sestri, naslednik svetoga Save. Pravo je čudo Božje kako je tu kod nas, što je pitao patrijarh naših mitropolita nedavno Kaže, oče Amfilohije, da te pitam nešto. Kaže, kažite vaša svetost. Otkud kaže sveti Arsenije u Crnoj gori u Štrbavniku? Sveti Arsenije, veliki svetitelj, nasljednik Svetoga Save, drugi arhijepiskop srpski, osnivač Pećke patrijaršije, veliki svetitelj, tu, a mi pored njega, znate, u jamu, s On svjedok velikoga Boga, a mi tražimo utjehu od demona i od ljudi koji su demonom nadaknuti. Pazite, pogađački duhovi, kaže, sve mi je rekao. Pa sigurno da će da ti kaže. Zašto? Pa djavo mu je rekao, znate. To je pogađački duh. Eno ti ga tamo, eno ga tamo, ili one procjene, a djavo ima, braći se, se, veliku sposobnost da napravi dobru kombinaciju i veliku vjerovatnoću da ocijeni i procijeni. Naravno, vrlo često pogađa, ali vrlo često i promašuje. A nikad ne navodi na pokajanje. Znate, takvi učitelji, odnosno lopovi koljači, nikad ne navode na pokajanje. Doveze nam tu djece u hram, u hram daj, vade neke amajlije, neke zapise, neke trougle, nekakve vode, nekakve amajlije. A tu je puna čaša vječnog života. Tu je tijelo Božje i krv Božja, a ti tamo nosiš nekakvu amajliju čovječ. Tu je voda osvećena, a mi se kupamo u nekim vodama. Jeste vi nešto htjeli? Da. Kažete? Ja, pa... pa dobro, radili smo, kajaćemo se. Ovo govorimo načelno, to svi radili, ali je i naša krivica što ste vi to radili. Je to samo vaš problem, nego problem svih nas. To je jedno tijelo. I tako ga i saborno ga rešavamo. A radimo zato što nismo u saboru, znate. Svako živi svoj život, pomaže Bog, Bog ti pomogao i sve kraj. Moramo saborno. I onda u saboru Bog djeluje, Bog uči i onda izbjegavamo takve zamke. Jer pogrešni strahovi. Pogrešni strahovi? Da pogrešni strahovi vode se takvim silama. Tako je. Strahom, Bog, da on se vodi... dovede pravo. Tako je. Ali, Tako Tako je. Svako treba da se pokaje. Jesi. Sve dana mene, mislim, još tek budu. A tako je, tu je. Gospod će sve to fino da, da uredi. Jer mi smo djeca Bože. Znate, mi smo mi došli kod nekog profesionalca i terapeuta, kod Otca Nebeskog. A Ako liječi bolje i vida rane od Otca i od majke crkve. Ona to radi sa velikom brigom, sa velikom ljubavim i sa velikom silom. I još nešto, braći, kad smo sa Zlatoustim, nije lako, kod njega se sve otvara, znate, mnoge teme i mogli bismo mi ovako do da Poštujući vaše vrijeme, htjeli bismo samo da skrenemo pažnju na nešto što je mnogo važno, a i tekako je prisutno. A sveti Jovan Zlatosti u ovoj besedi i na njenom kraju i sam brine i skreće pažnju na taj nemali grijeh a vezan je baš za svetu liturgiju. A to je odnos prema svetom pričešću. Sveto pričešće, braći i sestre, sveta liturgija zapravo, i taj njen trenutak kad, kad Bog zaista e, na tajanstven način postaje prisutan. Dakle, tu je, među nama je. Mi vidimo sveštenika, koje služio, kaže služio je taj i taj, ali gospod je tu, znate, on je tu. E, Sveti Jovan Zlatosti, pošto vi znate da mi služimo najčešće njegovu liturgiju, njegova Vasilijeva, zapravo apostolska je, ali ova varijanta Zlatovstvog je e, najčešće upotrebi. E, on je svetitelj koji je svojim umnim, e, duhovnim vidom gledao atmosferu crkve i liturgije i njemu se to sve otvaralo. Tako da ovo što će nam on sada reći je dragocijeno. Nama koji pokušavamo da se uključimo u život liturgije. Dragocijeno. I nema boljega učitelja i mistagoga, odnosno e, učitelja i tajno voditelja, jer za život liturgijski potrebni su braći i sese svetitelji da nas uvedu, oni koji su osjetili liturgiju. Jer u suprotnom nećemo moći, znate. E, zato je ovo mnogo važno da podijelimo. Nezadovoljan je atmosferom u hramu za vrijeme svetoga pričešća. Vidi da narod nije na tom nivou, a vidi po simptomima i skreće pažnju želeći da se to mijenja. Isto ono što je bilo onda prisutno i danas, samo u većoj mjeri, prisutno i u našim hramovima. Zato ovo što će sveti Jovan Zlatousti reći, i danas važi. To što mi mislimo, to je jedno. Ono što govori sveti Jovan Zlatousti, to je drugo, braći i sest. Naše što mislimo je dobro ako je u skladu sa njegovim. Onda ima težinu i može da postane i važeće. Ukoliko odstupa od Zlatousta, ono nije dobro i nije Bogom blagosloveno, jer, kako rekao smo, Zlatulst je učitelj crkve koji je blagoslovom Božim, dakle voljom Božijom, postavljen da bude učitelj. Ne samo u ono vrijeme, u četvrtom vijeku, nego je učitelj do dana današnjega, vaselinski učitelj, jer mu i nauka takva ne prolazi. Evo, pazite kako on govori i kako skreće pažnju na te nepravilnosti. Ja znam da mnogi među nama po uvedenom običaju ovoj sveštenoj trpezi, mislim na liturgiju, na časnu trpezu liturgijsku, samo praznikom pristupaju, to je pričešćuju se. A bilo bi neophodno kao što sam i ranije više puta govorio, da ne samo u vrijeme praznika pazimo, no da savjest očišćujemo i tek tada sveštenoj trpezi pristupamo. Da neprestano stražimo nad svojim životom, nad svojom savješću. Ne samo praznikom. Vaskrs je brza priprema, uvijek nedovoljna i pričašće. Nedovoljno. Stalno treba stražiti nad sobom. A to straženje daje nam mogućnost i da se češće pričešćujemo, a da to bude na spasenje duše. Nego brza priprema samo na praznike i pričešće bude na sud i na osudu. Iako se, vi znate, nedostojno pričešćuje, nepripremljen, sud sebi jede i pije i prima oganj božanstva nepripremljen. I onda situacija krene na gore. Znate, zato je, vidite, Zlatus i govori, polako, ispituj sebe, pripremaj se, pa onda pristupaj. Jer, nastavlja i kaže, ko je oskrnavljen i nečist, za njega je nepristojno da se baš na praznik pričašćuje. Oskrnavljen, a na praznik da se pričašćuje. Nije dobro. Dok je onome koji je čist i koji je sa iskrenim pokajanjem svoje grehove sa sebe stresao kroz ispovijest, priliči da kako praznikom tako i u svako vrijeme božanstvenim tajnama pristupa i darovima se Božim naslađuje. Dakle, oni koji se ne spremaju, braći se, koji žive skrnaveći se, posebno bih skrenuo pažnju na, gri, na tjelesni grijeh, to je mnogo važno, iako bi takve grijehe i spomena njih trebalo izbjegavati, ali tako je vrijeme. Tjelesni pad i grijeh bluda, čini onoga ko se pričešlje, ne samo nedostojnim, nego kao da ogen sebi na glavu sabira. To je mnogo važno da znamo, jer upravo takvi, vidimo, mladi ljudi izgubili su potpuno orijentaciju, oni misle za vrijeme posta to važi, a prije i posle posta to je blagosloveno. Nije blagosloveno. I mnogi po toj nekoj inerciji mnjenja koje svijet stvara pristupaju pričešću, pričešljuju, pričešljuju se, ali to im ne biva na, na blagoslov, nego na osudu. Pa makar to bio i Vaskrs, makar to bio i Božić, nisu dosojni da se pričeste. Ni tada. A oni koji sebe prate, koji se bore sa grijehom, koji straže nad sobom, Sveti Jovan ih poziva da se često pričašćuju, ne samo na Vaskrs i na Božić, nego i češće, Naravno, uz procenu duhovnika i svešnika mogo bi to da bude i svake nedelje. Poziva da se, kako kaže, naslađuju trpezom. Ali vidite, često pričešćivanje, danas se pojavila ta neka polemika i nedumice kako se treba i koliko često pričešćivati. Pa nema tu, braći, sve se pravilo, ja ću reći pričešćujte se nedeljom i to je sad važeće. Ne, to zavisi od vas. Ako živite, dobro, a ne mogu ja da živim u vaše ime i ja da se spremam u vaše ime za sveto pričešće. I ja ću to prosto da blagoslovim i vi ćete se pričestiti. To što ću ja blagosloviti, ako vi ne živite blagosloveno, neće vas pokriti. Meni će biti na odgovornost kao svešnik vama na osudu. Nego treba da stražite nad sobom, da se borite. I onda imate blagoslov za često pričešćivanje. A ukoliko toga nema, bit će nam na sud i ono na Vaskrs koje smo primili i na Božić. I baš na ta dva praznika masa svijeta ulazi u hram. Po nekoj inerci, kao tog dana, to se može. Prije toga, a to govorimo iz iskustva, dolaze ljudi na ispovest potpuno nespremni. A da nisu svratili, da možda nismo insistirali da se ispovjede, oni bi se pričestili, nespremni. Imamo situacija, dođe čovjek da se pričesti, u predubi živi. U predubi živi, crkveno vjenčan, on u predubi živi došao da se pričesti. Znate šta je to? Pa to je kao na vješave da ga vodimo, oprostite na primjeru, ali u duhovnom smislu je tako. Kućeš dalje. Po pravilu ne bi trebao ni da uđeš u hram, a kamo li svetinju da primiš? Mladi ljudi, znate, u tim vezama skrnave se. Koliko puta na pitanje kako žive oni su tek izašli iz grijeha. Juče ušao u hram da bi se prekšuto pričestio. Znate, to je nedopustivo, to je opasno. I posle toga ne ilaze problemi, braći i sestri. Kakvi? Može da dođe do poremećaja na umnom, duhovnom planu, veliki nemir, na fizičkom planu mogu bolesti da se pojave, nevolje, nesreće, Ne smijemo se igrati, rekli smo, to je zona visokog napona i visokog rizika. Tim prije jer danas živimo u sodomskom vremenu i narod koji hoće da se vrati svetinji mora da bude ispitan, provjeren. Ne radi provjere zato što je nama potrebno, nego da se ne bi oštetio, da se ne bi nagrdio, nego da bi mu pričešće bilo na spasenju. Pa kaže, no, pošto ne znam kako neki to zanemaruju, pa iako su bezbrojnim grijesima zaraženi, vidite, bezbrojnim grijesima zaraženi, to je onaj život u haosu, kaže, kad praznik ugledaju, došao je Vaskrs, došao je Božić, srljaju, vidite, on to ne, on to ne naziva pristupaju pričešću, nego srljaju, A znamo što znači srljati negdje. Kaže, srljaju kao da su samim praznikom prinuđeni da se sveštenih tajni dotaknu. Koje u takvom stanju grehovnom ne bi trebali ni da vide, kaže Zlatoustu. Ne samo nisu dosljedni se pričeste, nego ne bi trebali, a zaista, ovo je po kanonima, takvi ne bi trebali uopšte da se nalaze u crkvi kad se darovi iznose. Zašto? Zabranjuje im se i da gledaju u svetinju. A znate koji je to trenutak? Sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite. Kad izađe sveštenik sa putirom, sve oči su osveštane, braći i sestri, jer vidimo putir. Po drevnoj tradiciji i u skladu sa epitimijama, Nekršteni, naravno oni ne ostaju u hramu, jer nekršten čovjek ne može da bude u liturgiji u tom trenutku, oni izlaze, ali zajedno sa njima izlaze i grešnici po epitimijama i ne mogu biti udosljeni čak ni vizualnog kontakta da gledaju svetinju u putiru, a kamo li da joj pristupe? Danas, nažalost, mnogi koji po pravilu, po zakonu Božjem, ne bi trebali ni da uđu u hram, vrlo često zbog našeg nemara, ljenosti nas sveštenika, jer čini nam se ko će to ispovjedati, ko će se rvati sa grijehom, ko će se sa s njima ubjeđivati kako treba živjeti. Najlepše je, je li otvori usta, jeste, daj mu i pusti ga neka propadne. Znate? Mnogi tako misle, ali to nije blagosloveno. Mnogi. Takve ljude gubimo, a pa iz neznanja. Takve ljude gubimo. Takav se tada pričestio i zato, pazite, Bogu je sve moguće. Ja sam se pričestila, da se ispovjedala. Dobro. Ali milost Božja poziva, priziva i da nas uvede u pravilo. To je tada bilo. A vidite, milost Božja vas pokriva, vas priziva da u budući bude drugačije. I vi ako imate želju i potrebu, vi ćete to ispoštovati i sve će biti dobro da li se prvo se pričaš. Tako je. Jeste. Jeste. Da e sad ne bismo proširili temu, to je, to je tako pravilo, o tome možemo u terminima ispovesti petkom. Da, da, da. Ovdje, pa, nažalost, nije baš u svim crkvama, ali... Pa, pa, pa ima i da pričešćuju da uopšte ne ispovjedaju. Pričestit će kogod dođe i otvori usta. Znači, ima i toga, znam. Ali to je To je opasno, znate. To je opasno i e, takvi sveštenici će biti ispitani na strašnom sudu. Bez izuzetka. Jer ne daju svoje tijelo, nego Božije. I taj blagoslov nije blagoslov ljudi, nego duha svetoga i svetih otaca. Ako sveti zlatovosti tako govori, onda nema niko tu da protivreči, braću Niko. Jer zlatovosti je zlatovosti. Veliko je bezumlje protivurječiti svetom Zlatusu i unositi nova pravila, novo učenje u odnosu na njegovo, jer njegovo je duha svetoga i od vaseljenskog značaja. Zato je najbolje za nas da ga poštujemo i da pažnju obratimo. I samo još, još malo da, da dovršimo, jer ima još, još nešto što je mnogo važno. I kaže, zbog čega javne grešnike i sami odbijamo, da se ne bi pričešćivali za one koje znaju. Kaže, a one o kojima ne znamo, ostavljamo Bogu, koji i tajne, tajne svačijeg srca zna, da im sudi. Ja vidite, nemoguće da mi kao svešnici znamo tajne naroda Božije. Naše je da u ime gospodnje pozivamo i govorimo šta treba činjeti. Ukoliko znamo da neko živi e, otvoreno, grešno i razvratno, obaveze da ne damo da se pričesti. Zlatuslim nije davao carici ne samo da se pričesti, nego joj nije dao da uđe u hram. Zato što nije poštovala zakon Boži i dao joj je crveni karton Isključio je, to počitajte u njegovom žitiju, zatvorio je vrate i carici, Evdoksije, tako se zove, Evdoksiji nije dao, pazite, carica, vizantijska, nije joj dao da uđe u hram. Jedan vojnik je krenuo sa mačem da probija i kako je zamaknuo, ruka mu se momentalno osušila. I tamo u žiti počitajte šta se sve dešavalo. Carica A ovdje je car nebeski. Zakon carski, ovdje je zakon nebeski. Ona je prekršila i dobila je crveni karton. Isključen. Takav je bio Zlatovski. A ukoliko narod ima tajne grijehe pa hoće da sakrije, znate, neće da ispovjedi, oni su to, Zlatus je to prepuštao gospodu koji poznaje srca i po srcu će i da sudi. Tako i danas, braći i sese, nemojte da se oslanjate, da kažete, a nema veze, nisam to ispovidio odo ja, jer onaj koga ćete primiti u sebe, on poznaje tajne srca i po onome što vam je u srcu, on će vam suditi. Zato se onoj molitvi upozorenje kaže da onaj ko se nedostojno pričešćuje, sud sebi jede i pije. Jer po tom stanju srca, ako je neki neispovijeđen grijeh, šta? Svešnik ne može u sve da uđe. Mi ćemo mu otkriti ako hoćemo, ako nećemo. Grijeh je ostao, ali nije sakriven. Pogotovo ne ako se kao takvi neispovijeđeni sa sakrivenim grijehom pričestimo sa onim koji poznaje tajnu srca. E onda, od takvog pričešća nema, ne, nema mira, nema spokoja, nego nemir strah, bojazan, pritisak, znate. Sud sebi jede i pije. E zbog toga je e, crkvi dala ta upozorenja, tu, tu jednu preventivu. Nemojte po svakoj cijenu, pripremite se, ispovijedite se, otresite grijeh sa sebe i onda priđite. E takvo pričešće na radost i na spasenje. Na ostavljenje grehova. Grešnika se pričesti Pa to je kao melem na živu ranu, kako to gospod moćno isceljuje, mijenja ga. I postaje, takav može da pretekne mnoge, znate. U nekoliko skokova pokajničkih, a pokajnika duh sveti nosi, može da preskoči mnoge. I imamo u žitima svetih mnoge koji su bili poslednji da su postali prvi zbog iskrenog pokajanja. I onda skreće pažnju na jedan grijeh. Obratite i vi pažnju na njega i molim vas ovako u ime i naše liturgijske pa i monaške zajednice vas koji, mada nemamo tu neke velike primjedbe, naprotiv, e, vrlo smo, da kažemo, u ime Božije zadovoljni atmosferom u hramu, obzirom da molitva traje malo duže, ali ipak e, molitvena atmosfera, nema galame, nema pričanja i na tome smo kao i svešteno služitelji, ali kao i bratije, e, u srcu, možda to ovako ne govorim, ali evo i prilike da kažemo, iskreno blagodarni, jer pomažete i nama dok služimo, a dajete prostora da nas blagodat Duha Svetoga sve i liječi, i nadahnu, i seljuje, i u vjeri, u nadi, ljubavi, i prema Bogu, i prema bližnjima jača. Zato je mnogo važna atmosfera u hramu, a ona zavisi od nas i od naših uključenih ili isključenih mobilnih telefona takođe. Kaže, u čemu se sastoji taj grijeh koji želi da, da iskoreni? Kaže, u tome što neki ne pristupaju sa strahom. To je onaj red ka svetom putiju. To je, braći se, vrlo važno vrijeme kad stanemo u red za sveto pričašće, posle molitve, to je mnogo važno vrijeme, tada je sve zumirano, znate, sve je zumirano, lice svakoga, um svakoga, misli, volja, pokret, poza, sve je zumirano. I od strane angela, ali od strane demona, jer demon voli tu da zakuva, znate. Jer ako nas tu navede na nešto o čemu će Zlotus govoriti, e, ponizi nas pred svetinjom, znate, učini nas nedostojnima. Kaže, u čemu se taj grih sastoji? Kaže, u tome što neki ne pristupaju sa strahom, no jedan drugog napadajući u onoj gužvi, bijući, znate, sa velikim gnjevom vičući, ukoravajući, gurajući, pa se i smutnjom ispunjeni približavaju. U tom pokretu strasti, gnjeva i zlobe mi se približavamo Bogu i putiru svetome, da bismo primili pričešće. To je, braćo i sese, mnogo opasno. I obratite pažnju na to, tu znam nečista sila da smuti, neko nekoga da nagazi, E, pogotovo kad su velika sabranja, ovo je Zlatosti govorio u Svetoj Sofiji, u Carigradu, znate, onaj veliki hram, su bile hiljade i hiljade ljudi, znate, to je trebalo iskontrolisati. Kaže, zar ne vidite vi kako se pri olimpijskim borbama, možemo danas reći sportskim dešavanjima, kada sudija sa vijencem na glavi i štapom u ruci kroz borilište prolazi ili kroz futbolske i košarkaške stadione, to je nama danas bliže, odmah čim najavljivač vikne da se poredak uspostavi, sve u red dovodi. I zar nije tako? U sred igre pištaljka, sudije, žuti karton, crveni karton, ova izlazi ima prostora samo malo da se unese u lice, ali sa velikim rizikom, dok ga sudija lagno posmatra, bez ikakve grimase. Zašto? Jer zna da izlazi sa terena. Pravilo je takvo, zakon je takav, crveni karton, isključenje. I zaista, futbaler nezadovoljan, ali malo po malo kreće se ka aut liniji. A ako dobaci nešto više, završit i u svačionici, gubeći pravo na nekoliko narednih utakmica. Zar ne? Jer pravila su takva. A Zlatousti upoređuje atmosferu na futbalskom stadionu sa atmosferom koja vlada u hramu, pa kaže A kako to da ne bude neumjesno? Gdje džobo igra, a na tim velikim, znate, sportskim e, zborištima, e, on ovdje konkretno govori o olimpijskim, vlada duh demonski, ali u jednoj sofisticiranoj projevi. Ovo što govorimo mnogima će zvučati kao prejako, jer mnogi vole da gledaju Znate, mnogima je milije da gledaju utakmicu nego liturgiju da žive. Nažalost, nekima milija utakmica nego služenje svete liturgije. Gdje đavo igra, kaže zlatousti, toliko se pazi na tišinu. A tamo gdje nas Hristos priziva, veliki je žagor velika graja. Na borilištu je poredak, a u crkvi galama i vika. Na moru tišina, a u pristaništu bura. Nije dobro i zaista, kad pogledamo atmosferu koja vlada na futbolskim stadionima, da sad već ne govorimo o broju, to su ogromne brojke, to su hiljade i hiljade ljudi. Iskreno da budem, ja nisam ni znao, mislio sam da je 30.000 neki limit, međutim čujem da ti e, stadioni mogu da prime i po 60.000. Znate kakve su to, to su strašne scene, vjerujte. Da. Ali pažnja i I sto hiljada. Ima i sto hiljada. Znate, sto hiljada. I energije. I pažnje, znate. A u hramu rasijanost, nemar, vrlo mali broj ljudi i galama. Tamo đavo organizuje, a ovamo gdje je Hristos, čovjekoljubivi Bog, nema. Đavo protivnik, čovjeko ubica, tamo sve po poredku ubija nas, a poredak poštujemo. Hristos spasava nas, a nas nema i onih koji ima vrlo često prave buku i galamu. Zlatovu si to ne dozvoljava. I sprema i on kao sudija da izvadi crveni karton. Pa kaže da zašto se uznemiravaš ti čovječe, kaži mu, govori zašto si uznemiren idući ka svetom pričašću. Ovo je sad mnogo važno i već ulazimo u, u finale ove besede. E, možemo reći zašto se uznemiravaš čak i kad ideš na liturgiju. Zašto se uznemiravaš, a nedelja je. A posebno, zašto se uznemiravaš, a ideš ka putiju? ka svetom pričešću. Ovo je nivo crpe, braći i sestre, i do njega uz Božju pomoć mi treba da dođemo. Pita, zašto se uznemiravaš? Pa kaže, šta te podstiče na to? Da li te nužda poslova tvojih na to goni? Misli na obaveze koje imamo Kaže, i ti dakle baš osjećaš da ju takvom času posla imaš. U času kad je Gospod ispred nas, kad je vječnost otvorena, kad možemo duhovnim vidom bukvalno da je gledamo, srcem da je osjećamo, a mi posla imamo nas čeka neki posao, neka obaveza, neki razgovor, neki sastanak. Pa se zlatosti pita, vidite, ovo nije, da kažemo, imitacija. Zlatosti ovo ozbiljno govori. On se čudi, je li moguće, naravno, to je ipak njegov nivo, nije lako biti na tom nivou, ali moguće i Zlatosti hoće da dođemo do njega. Ovako nas i poziva. A on je već na tom nivou. On pita, je li moguće da u trenutku kad stojiš u redu za pričašće, da primiš vječni život? Posla imaš. Pa naslije kaže, a to je svakako zato što pomišljaš da si na zemlji. Pazite, pomišljaš da si na zemlji, jer za vrijeme liturgije mi nismo na zemlji, braći se. Naravno, ne lebdimo kao fakiri, znate, pobudi zajedno sa podmeninskim hramom. Tu smo, fiksirano je sve, na zemlji smo. Ali u duhovnom smislu mi nismo na zemlji, na nebesima smo. A nemir je od pomisli da smo na zemlji I što ti se čini, još jedan od razloga nemira, da si među ljudima. Čini ti se da, je, da su ljudi koji su u hramu, da je to zapravo tvoje okruženje. A to ti se samo čini. Kao što ti se čini da si na zemlji, da si u budvi u kojoj imaš poslove, poslovne sastanke, obaveze i probleme, to ti se čini Tako ti se samo čini da si okružen ljudima koji su u hramu. Tačno je, jesi u budvi, jesi okružen ljudima, ali to nije sve. Ušavši u prostor crkve liturgije, ti si ušao u drugu oblast, carstva nebesko. I u tom hramu, pored ljudi, postoje i angeli prisutni. A zašto prisutni? I oko koga? Oko njihovoga cara koji je tu u tom hramu došao zbog tebe. I oni, naša lica, gledaju u svjetlosti prisutnoga Boga, koji je tu prisutan radi nas. A mi ga lamimo, mi vrijeđamo jedni druge, mi smo nemirni, uznemireni zbog posla. To oni ne vole, braći i sestre. To nije dobro. A Zlatus i govori da se dešava jer ne znamo gdje smo. Ne znamo gdje stojimo i pred kim stojimo. U to vrijeme na zemlji stojiš, pomišljaš, a ne sa anđelima sa kojima si onu tajanstvenu pjesmu otpjevao. I onaj pobjednički slavopoj Bogu i to sa usklikom uznio. A znate kad je to, braći i sestre, kad kažemo pobjedničku pjesmu, pojući, kličući, uzvikujući i govoreći, a onda vi govorite svjat, svjat, svjat, gospod Savaot, ispol nebo i zemlja slavi Tvoje ja, ono svjat, svjat, svjat. To je pjesma koju angeli poju na nebesima. Sveti prorok Isaija nam je to prenio. Mi u liturgiji zajedno sa njima usklikujemo i pojemo to i time priznajemo da učestvujemo sa angelima. Mi pojemo, ali zajedno sa angelima. Glas angeli, pjesma angela ujedinjuje se sa našom pjesmom i zajedno se Bogu prinosi. Pa Zlatusti kaže, naravno, ovdje i pedagoški govori i provjerava kolika je naša liturgijska svijest, jer kaže, ako si sa angelima pjevao onu pjesmu pobjedničku i to sa usklikom, kako je moguće da sad ne znaš da si u njihovom prisustvu, te se tako ponašaš? Znači ono si pjevao iz praznoga uma, i po nekoj lošoj navici. Dakle, u buduće, nemoj, nego kad pjevamo tu pjesmu, i mi, braćo i sese, treba da znamo da je sa angelima pjevamo. I vjerujte, to je iskustvo nas kao svešteno služitelja. Ne samo prilikom pjevanja te pjesme, nego i mnogih drugih liturgijskih himni, osjeća se da nije samo ljudski glas. Osjeća se, vjerujem da oni malo osjetljiviji duhovno to i sami osjete da je tu prisutno i nešto drugo, da je tu prisutan i glas, odnosno energija i višnjih sila. Ima neku ponotu, ne mislim u glasovnom izvođenju, nego u djelovanju na dušu. Osjećamo da nismo sami, da ne pjevamo sami, da su se i angeli uključili. Kad pjevamo, dostojno jest, osobito za presvetu reči prečistu, preblagoslovenu vladičicu, našu bogorodicu. Pa kad krenemo dostojno, a dostojno znamo kako, koga je pojao prvo, angeli, osjećamo neku silinu, neku snagu, neku hrabrost, neku smjelost. Jer to je, braći i sest, otuda što su angeli zaista tu tiho prisutni, moćno, ali tiho, da nas ne bi ogašili, nego sa nama slavili. I onda kaže, a hoćete li da znate otkud, otkuda je taj žagor i vika i galama u hramu? I onda preuzima odgovornost kao pastir. Kritikuje, ali i od, od odgovornosti ne bježi. Kaže, svakako, svakako otuda što crkvena vrata nikad ne zaključavamo, no vam popuštamo da i prije poslednje molitve blagodarenja obratite pažnju, bježite i kućama odlazite, što je sve znak velikog preziranja. Ovdje skreće pažnju na veliki grijeh. Primanje svetog pričašća, to se posebno dešava baš na velike praznike. I dan dana se dešava. I to je posao pravilo, odnosno bezakonje, prekršaj, pravila koje zaslužuje crveni karton. I sveti Jovan Zlatusić će ga i podići sad. Ali pazite, jedno je isključiti futbalera, a drugo je isključiti čoveka iz crkve. Isključiti znači smrti ga predati. A sad ćete da vidite, ovo smo mi nekoliko puta govorili na svetim liturgijama, ali želimo da ponovimo. Riječi svetoga Jovana Zlatusu da ne bude da kauđeri zadaju neku atmosferu i nekom strogoćom barataju, nego ćete čuti riječi svetoga Zlatousta. A ako imate vi ili neko drugi nešto protiv, neka se Zlatoustom obratio. Kaže, šta činiš ti čovječe? Misli na one koji izlaze iz hramova. I još jedno da znate, to nam oci govore pastiri, da se na velike praznike u tim katedralnim sabornim hramovima bukvalno po pravilu dešava da ljudi, a to su baš oni koji dolaze samo dva, tri puta godišnje, pričeste i bukvalno posle pričešća izlazi iz hrama. Znate kako je to scena? Vjerujte, braći i sest, užasno. Pričešće traje. Ti si primio i izlaziš iz hrama. Odlaziš na parking, ulaziš u auto, pališ cigaretu, ide muzika, i krenuo si nekuda, a red za pričaš i dalje traje. Tajna večera je u toku, znate. Gospod sjedi, svetitelji, angeli, braća tvoja su u hramu, mada mnoga su na parkingu i čekaju da ti izađeš, da bi i ona zajedno sa tobom krenula kućama. I to je prazan parking za 20 minuta. Sveštenik još uvijek u oltaru, liturgija još uvijek traje. Neki su možda i kućama stigli, ili u kafanu već svratili. Ali pazite, ovo je sve moguće, vjerujte, a liturgija još uvijek traje. Neko bi pomislio da je sve u redu, međutim, ne samo da nije u redu, nego je strašno i užasno. A evo što kaže Zlatovs takvim ljudima koji sebe smatraju, što je najgore, pobožnima jer se pričešćuju. A evo kako se pričešćuju. Tako se pričešćuju. A evo kako je to pobožnost, braći i sest, da čujem Šta činiš ti čovječe? Hristos je prisutan i anđeli predstoje oko ove postavljene strašne trpeze, misli na oltar. Braća se tvoja, još tajnama osvećuju, to jest pričešćuju, još traje pričešćuju. A ti sve to ostavljaš i bježiš. A da si na ručak pozvan, običan ručak, kod nekog čoveka, prijatelja ili nekog velikana ovoga svijeta, ne bi smio dok ostali gosti još za stolom sjede, čak i da se prije svih nasitiš, prije gostiju otići, ustati i napustiti. To ne bi smije. Ovdje pak, gdje se tajne Hristove još vrše, dakle liturgija još traje, i sveštene žrtve još predleže, svetinje još tu, ti sve ostavljaš i odlaziš. I pazite kako zaključuje Zlatus. Kaže, pa kako može ovo da se oprosti? I kako da se opravda? Pazite pitanje velikog Zlatusa. Kako ovo oprostiti? Ne želi da presudi, ne želi da ga upuca na licu mjesta, ne želi da ga udavi tu na tom parkingu, ne želi munjom da ga pogodi, ne želi strijelom angelskom da ga prostrijeli, nego se pita kako ovo oprostiti, traži način, traži potvrdu, traži opravdanje, kako ovo oprostiti i kako opravdati ovog čoveka. Čime? Ko će ga opravdati? Ko će ga pokriti? Krv koja očišćuje, koja grijeh i otpušta i opravdava, on je prezire, pa čija će ga pokriti? Sina Božijeg, koji jedin ima vlast da otpušta grijeh, on ostavlja, leđa mu drsko okreće, pa Zlatovci, znajući za sve to, pita, ko će mu oprostiti? Pazite sad. Nastavi kaže, hoćeš li da ti ja kažem koga podražavaju oni koji izlaze iz hrama ne dočekavši svršetak, misli liturgije, i ne uznjevši blagodarnu pjesmu koja se pri samom okončanju svete liturgije pjeva. Može biti da će ovo što ću reći i nesnosno biti, ali je neophodno da to kažem zbog nemara mnogih. Ovo što će reći su teške riječi, ali istinite, a izrečene da bi nas e, zaustavile ka tom srljanju u propast, u pogibiju, u samoubisu. Juda je. Takve poredi se Judom. Kaže, Juda je, pošto je na onoj poslednjoj večeri, misli se na tajnu večeru ili prvu liturgiju, poslednje one noći učestvovao, vi znate, pričestio se, iskočio i izašao On je napustio i znate, jude je ustao sa trpeza. Dok su drugi još za stolom sjedili. A njega, Judu, slijede oni koji prije poslednjeg blagodarenja odavde iz hrama bježe. Vidite, Zlatus se to naziva bjeks. da on, misli na judu, ne bješe izašao, ne bi izdajnik postao. Da sa učenike svoje, misli na apostole, ne bješe ostavio, ne bi poginuo. Da se od stada ne otrže, ne bi ga vuk, misli na satanu, samo ga našao i prožderao. Jer vi znate kako je jude završio, bjesio se pukao je na Da se od pastira ne bješe odlučio, ne bi od grijehova ugrabljen bio, ne bi ga očajanje pritisnuo. I on je umro iz očajanja. Nije mogao da se pokaje, nimao snage zbog tog odvajanja. Ali ovako on se navažaše sa judejima, sa protivnicima, ubicama Božim, a učenici sa gospodom, otpojavši hvalu, iziđoše posle tajne večere. I sad želi da nam kaže da svaka sveta liturgija nosi sobom tu atmosferu. Atmosfera liturgije koju mi služimo ovdje je identična onoj koju je Gospod ostavio svetim apostolima, to je crkvi. I mi po tom obrazcu služimo liturgiju. One hvale, one pjesme koje pojemo poslije pričešće, braći i sestre, to je po obrazcu koji nam je Gospod ostavio. Otpojemo hvalu, jer je i Gospod sa učenicima otpojao. A za to vrijeme u hramu nisu oni koji su napustili hram poslije pričešća. Oni tu hvalu ne poju. Oni su već izašli iz hrama. Oni nisu sa gospodom. Oni su se judi upodobili. I takav čovjek, on je spreman da izda, braći i sestre. Ako je on napustio hram, vjerujte, on je spreman da izda. Bilo koga, takav, može da izda i najrođenije, i oca, i majku, i ženu, i muža, i djecu, da ne govorimo o i prijateljima. Kad je spreman da Boga izda na takav način, On je spreman svakog drugog da izda. Vidiš li, kaže Zlatovrsti, da se ova poslednja molitva, to su one, pazite, nemojte da mislite, pričestio sam se, to je kraj, sad već mogu da izađem. Pazite, to je mnogo važan trenutak. Upravo te himne, koje pojemo posle pričešća, te blagodarne himne su mnogo važne i krunišu liturgiju. Vidiš li da se ova poslednja molitva, koja po prinosu žrtve biva, misli se na svešno dejstvo, po onom obrazcu se vrši, po onom obrazcu koji je Gospod dao. Zato je dužnost naša da i sada o tome rasuđujemo i da o tome čuvajući se svake osude mislimo, da pazimo na to. Hristos ti tijelo svoje daje, a ti ni riječima nemaš da mu vratiš. Pazite to. Tijelo si primio, a ni hvala ne kažeš. Ni hvala, a dobio si ne bilo šta, dobio si njega, dobio si život na dar, a ti ni hvala da kažeš. Niti za ono što si primio blagodariš, nego drsko izlaziš strašno, braći i sest. To je zaista strašno. Pa i kada tjelesnu hranu jedeš, kad se od stola dižeš, ti na molitvu staješ. Zablagodariš. A kada duhovnu hranu jedeš, to je sveto pričešće primaš, koja svu tvar, kako vidljivu, tako i nevidljivu, nadvisuje po kvalitetu, jer sveto pričešće tijelo i krv, braći i sestre, najuzvišenije što čovek može da primi. To zapamtite i u to vjerujte. Nikako zlato, nikako drago kamenje, bukvalno nikakva vrijednost ne može da se upoređuje sa najmanjom česticom tijela i najmanjom kapljicom krvi koju primamo u Svetoj crkvi. Ništa ne može ni da se upoređuje sa tim. A mi, primivši to, jer vidite, kad bi vam neko dao, umjesto pričašći, kad bi vam svešnik dijelio po hiljadu evra, svi biste ga mnogo poštovali i zahvalili se i posle ga telefonom zvali, slali mu poruke, poklone, a pa da ne kažem da da po 200.000 evra svakom, znate, to bi preraslo u nivo obožavanja, obsesije, znate. A ovamo daje nam tijelo Božije. Ne može se upoređuje, ne može da se naplati, braći i sestre. Tolika je to dragocenost, pa da ne može se naplati. Vi znate, pričešće se ne naplaćuje. Kanoni crkve strogo zabranjuju sveštenicima da obrate pažnju. I sveštenici to znaju, neke druge stvari hoće da naplate. Mislimo na slabe sveštenike, hoće da naplati. A to nije dobro. I zato se narod odbio od crkve. Ali i takvi sveštenici, i takvim sveštenicima, ja bih prije rekao najamnicima, nije to pastirski duh, znači, nije to očev duh, ovo te za da naprati djetetu. To je nenormalno. Kamo li otac nebeski da naprati djetetu? Pa krv sina svoga je izlio da ih sakupi, a ne da naplaćuje. Ali i takvi sveštenici, ne naplaćuju pričešće. Zašto? Jer intuicijom osjećaju da je to nedopustivo. Naplatiti pričešće. To je nedopustivo, braći i sestri. To strogo se zabranjuje. Jer ne može da se naplati i ne treba da se naplaćuje. To je dar, to je savršeni dar. A mi na takav dar odgovaramo neblagodarnošću. Znate, to je opasno. To je mnogo opasno. To je veliki grijeh. Kaže ti nećeš, jer si čovjek i niske prirode, da ostaneš do kraja sveta liturgije i da riječima i djelom zablagodariš. I onda kaže, a kako ovo i najveće mučenje da ne zaslužuje? Zlatousti smatra da takav postupak najveće muke zaslužuje. Pazite ovo, braći i sestri. Ovo je ono što smo na početku rekli. Mi mislimo sve je u redu. Pa no, to nisam uradio prvi put. Pa zapravo, ja se tako svake godine na Vaskrs, Vaskrs i Božić pričešćujem. Kako je rekao jedan baranin, a nama je to preneto od onih koji su ga čuli, et, pričestio se, izašao iz hrama upravo na ovakav način i rekao jednom bratu, koji je čekao red za pričešće, a bio ispred hrana. Eto, i to posli smo. I kačket nakrivio i otišao kući. Vidite, on čovjek misli da je sve u redu, a on ne zna kud je krenuo. Zlatousti, čiju liturgiju služi sveštenik i u čijoj liturgiji i on uze učešća istina na ovakav način, govori mu, čoveče, to vodi u vječnu muku. Čoveče, tebi takvom niko neće moći da oprosti, niko neće moći da te opravda. Pazite, Zlatus i govori, ali da li on čuje njegov glas? On je otišao sa mišlju da je uradio dobro djelo i da je pobožno postupio možda i ne sluteći da je krenuo u prostor vječne muke i vječne tame, tamo gdje svjetlosti Božije neće gledati. Okrenuši leđa suncu, neblagodarno napustivši trpezu. I Zlatovosti kaže i njemu i nama i svima, a kako ovo i najveće mučenje da ne zaslužuje i onda zaključuje i zaključit ćemo i mi. No ovo što sam govorio, nisam govorio zato da bi vi samo pohvaljivali ove moje riječi. Kao da je to odlična pouka i izraz velike pobožnosti niti da bi vikali i negodovali, a što je stroga, ču priča, kako ovo, a nije, nikad ranije bilo, pa mi smo navikli ovako, nama niko ranije nije govorio, mi smo se uvijek pričeštivali kako hoćemo, kad hoćemo, izlazili iz hramova kad god hoćemo, što ti sad ovaj pop da mi priča, ima i to. Ali zato Zlatlus me govori ni da bi ga hvalili, niti da bi ga kudili, nego no da bi se u prikladno vrijeme u trenutku kad dolazi putir, kad krećemo ka pričašću, da bi se ovih mojih riječi opominjali i svaku vrlinu pokazivali. Žrtva se ova tajnom naziva, pa kažemo tajna večera. A jeste tajna, misli se na tajanstvenost, na mističnu pozadinu, pa kaže, a gdje je tajna, tamo treba da je i najveće čutanje. Tako i mi, braći i sestre, poučeni svetim zlatovstvom, dođimo u hramove, spremajući se za liturgiju, nemojmo da banemo ujutro, nego već od danas spremajmo se za sledeći susret, stražeći u toku nedelje nad sobom, pazeći kako mislimo, šta govorimo, kako se odnosimo jedni prema drugima, pazeći na zov strasti na koje smo navikli, spremajući se za sretenje sa gospodom na svetoj liturgiji i spremajući se da se pričestimo njegovim tijelom i njegovom krvlju A kad dođe vrijeme da stanemo u onaj red, a taj red, braći i sestre, i to naše korač, koračanje ka oltaru, ka svetom putiru, to vam je put u vječni život. Tu nema više rikverca, tu nema više okretanja, to je napredovanje, to je ushođenje. Mi posle tog pričešća više nismo isti, mi smo nastavili, mi smo produžili, naš život je usmjeren onim vječnim stazama. I svake nedelje, kad stojimo pred tajnom, pred kojom treba čutati, a tajna je prisutni Bog u crkvi, tajna je putir, tajna je naša sveta crkva, tajna je naša sveta liturgije, da čutimo pred tajnom, znate, da bi nam se ona duhom svetim, a u tišini i otkrila jer samo Duh Sveti otkriva tajnu. A tajna, braće i sese, otkrivena u crkvi jeste vječni život koji je Gospod naš donio da ponudi svima nama. A vječni život jeste u zajednici sa njim, Sinom Božim, preko njega u zajednici sa Otcem Nebeskim, a sve u sili i svjetlosti Duha Svetoga. Eto, neka bi mi molitvama svetih otaca naših, učitelja naših, izučili nauku gospodnju, zakon Boži, običaje naše crkve, liturgijske običaje i postali zdrava djeca, oslobođena od bolesti ovoga svijeta, oslobođena od grijeha, od smrti i da naslijedimo svi zajedno život vječni. Amin Bože daj.